la eposo pri Gilgamesh. Plurain foioin foio in mi audis, pli mal pli suprage, pri la eposo Gilgamesh, cae miam volis producti articolum pri gi. Sed mi decidis fari tio nur, cia mi legis texton pri gi in Brasila revuo. La cialo de la publicigo de tio texto estas, cia peris Brasila, do portugal traduco de la eposo. La traducinto estas brasila professoro pri la greca, lingvo ca literaturo, Jacinto Lins Brandão, conata faculo pri classica studoi, quiu lernis la acadan lingvon nur por fari la traducon. Laula autoro de la revua articolo, di estas bonega, vera heroajo, La traducinto aldonis, post profunda esploro de la afero, multain explicae notoin cae commentoin. La giornalisto informis ancorau, Gilgamesh estas nenor la nomo de eposo, sed ancau la nomo de regio, quiu vivis in la dudecsepa iarcento antau Cristo in Uruk, odiau in Iraco cae ciu estas la protagonisto de la eposo. La heruajoi de la regio cae de lia amico Inkidu estes prescribita in plurai racontoi, unue in la sumera lingvo, poste in la Akkada. Circa 1200 a.C. Cristo, la scribisto Sin Leki Unini cunigis cae organizis tiuin racontoin cae scribis ilin forme sur argilae tabuletoi. Tamen, en la unua iarcento antau Cristo, la tabuletoi tute malaperis, cae cun ili tiu historia cae literara tresoro. Parto el ili estis malcovritai unue in 1846 en la ruinoi de Ninevo. Poste aliae reaperis, la plei jussae in 2007 cae 2011, in la traducinto ancao traducis. Ancorau lau la autoro de la articolo, la eposo Gilgamesh estas granda valora literara verco il tiui de Homero cae Shakespeare. Shakespeare, profunde filosofa cae con bela subtila stilo. La regio Gilgamesh estas archetipo de supera hero quo serchas nemortetson. Lia Li estas sen sukcesa sed li akiras sajon. In la eposo estas preskribita e plurtipa e dioi vizioi de la regno de la mortintoi luctoi inter homoi kai dioi la doloro pro perdita amiketso kai monda di luvo citie mi finas la resumon de tio cio legeblas in la articolo pri la eposo. Ne menciindas pluae laudoi pri la traduco, nec la unuae traducita linioi cititae kiel exemplo. Mi sercis in Google cae vidis che in la esperanta Wikipedia estas articolo pri la regio Gilgamesh cae longa articolo pri eposo pri Gilgamesh en la dua trovigia suffice pli da detaloi ol en la revua texto. cae ec resumo, con quelcae citajoi, de dectu tabuletoi. Char vi povos legi tion articolon, mi citas nur quelcae frasoin. Oni conjectas che la Gilgamesh epopeo eble esas la mal malnova poem racconto en la mondo. Citiu epopeo, estis de granda influo sur la literaturo de la Mes Oriento, cae inspiris multain poetoin cae alian artistoin. La temoe de citio classica epopeo estas universalae cae de ciui tempoi. Sen condicia amicetso, timo pro la morto, cae la serciado de sen mortetso. Lasta tempae esploroi ligas la eposon de Gilgamesh alla dectu laboroi de Heraclo, la homologo greca de la Romia hero Herculo. Su la dec unua tabuleto trovigas longa raconto pri tiluvo. Ciam la texto eses rivelata anta la societo de Biblia archeologio in Londono in la iaro 1872, Evidentigis che la racconto pri la diluvu similis multe, sed pli detale al racconto de Noa in la Biblio. Fatte che am anto quelca tempo collego menzies la eposon li emphasis la similetsum inter la du racontoi pri la diluvo. Tamen nur nun mi vidis in la interreto che estas plurae pagioi, versaine in diversa lingvoi, sed mi rigardis la portugal lingvain, pritio similetzo. In tre detala texto, la autoro montras la similezzo nenur de la racconto pri la diluvo, set de plurai partoi de la eposo cae de la geneso. Alia donas concretan exemploen de similezzo de la prescribita diluvo. Dio, in la geneso, dioi, in la eposo, decidis detrui la homaron pro gia malbonezzo cae peco viro justa, noa in la geneso, ut na pistim in la eposo, ricevis instruon construi archeon, in cio celcae electotae homoi cae ciui bestoi povos savisin. Ambau archeioi estis grandegai, cae havis nur unu pordon, cae almeno unu fenestron. Pluvego covris la teron cae la montoin. Por trovi terunt secan, oni sendis birdoin for de la arceo. Inter ili estis unu corvo, cae colomboi. Unu in la eposo, tri in la biblio. Post la pluvego, la arceo surterigis sur monto. La montoe nomitai in la Geneso cae in la eposo distanzas nur circa 500 kilometroin unu de la alia post la diluvo oni faris oferoin qui vi places al Dio, al Dioi, cae noa, cae utna pistim, estis benitai. La autoro de teo texto defendas la ideon che la Biblio, au almeno la Geneso, estas pli nova o la eposo pri Gilgamesh, sed multae aliae pensas la malon.